Нащо вона йому? здивувався лорд Домбо, вистромивши плескатого носа з рушника. Хотів назвати її своїм іменем. Хоцудай мені сам казав марнославна людина, але Японії була потрібна земля. Я нагадав Хоцудаєві, що тут земля ООН, а він так приємно посміхнувся, аж мене самого розібрав сміх. До першого міжнародного скандалу, містере Мерсьє. Поки котрійсь державі спаде на думку оголосити якийсь клапоть материка власною територією. Так і сказав. Тоді надіслять сюди по кілька десятків атомних підводних човнів і поділять Антарктиду на колонії. Тут неймовірні запаси вугілля та залізної руди, а золото, а нарешті уран нічого дивного. На наступному привалі він сказав, гупнувши унтом по кризі. Неймовірна товщина 200 метрів. Але в порівнянні з материковим крижаним куполом це ніщо. Весь материк укритий кількакілометровим шаром криги. Ви чули коли-небудь про таке? Чули, недружелюбно буркнув лорд. Чули та забули, мосьє а на куполі Елсуерт товщина Криги досягає 4,5 тисяч метрів. На нашій планеті 30 мільйонів кубічних кілометрів криги. Мій юний друже Олександр, з них 28 в Антарктиді. Мосьє ну, матрос, цієї криги вистачило б укрити весь ваш Радянський Союз півтора кілометровим шаром. Ну то як, вас це не бентежить? не турбує, скажіть? Ні, втомлено відповів Булат. Навіщо ви нам усе це розповідаєте? Мосьє, ви нічого не зрозуміли. Адже на тій таки планеті всього 4 мільйони кубічних кілометрів прісної води. І ця вода незабаром завдяки спільним зусиллям індустріалізованих країн перетвориться на смердюче отруйне піло. Я добре знаю Сену і Рейн. Європейські ріки перетворилися на каналізаційні рівчаки і не тільки європейські. А в Антарктиді 28 мільйонів кубічних кілометрів найчистішої прісної води. Людство рано чи пізно вклониться Антарктиді. Лорд Омбо пробурчав сто років би її не бачити. Бурчіть бурчіть. Мій предок Вергілій з цього приводу висловився дуже категорично. Кондіціо сіне кванон необхідна умова для існування медам Емосіє. Жака Антуана сьогодні охопило шаленство розповідати всім про давно відомі речі. Омбо перебив його. А ви не знаєте, Мерсьє, завіщо мій предок Отелло задушив Дездемону, бо вона розповіла йому старий анекдот. Чого ви нервуєте? спитав Булат у Мерсьє. Чи знову закортіла лаврів Касандри? Мерсьє, ви про мене погано думаєте? Та він скосував на тих двох, мимоволі сам себе виказавши, і Булат усе зрозумів. Жака Антуана теж переслідували жахи, невиразні підсвідомі перечуття. Раніше він у таких випадках починав співати. Цей рефлекс уже знали всі. А тепер його потягло на нестримну балаканину. Психічний стан француза і сьогодні можна було б сформулювати так: веселий розпач, життєрадісний песимізм. Краще мовчатиму, прошепотів Жак Антуан. Касандру в моїй душі давно належало б спалити на вогнищі, як мої недалекі предки спалювали відьом і відьмаків. Розумні були з біса люди. Давайте краще команду вперед. Булатові несподівано теж передались його настрої, і він пильніше вдивлявся під ноги та на бар'єр який підступно камуфлював себе сніговою завісою. Цей стан принижував і гнітив, але до самого кінця з ними так і не приключилось нічого лихого.